E, aste buru proposatuak zaizkigun hitzordu zonbaitzutan jarriko baitugu gure begirada. Eta lenik eta behin, miarritzetik abiatuz eh, gure gaurko itzulia gogorarazin nahiko genuke, miarritzen Euskal Ekoizpenei begira jartzen den biarriz lausori festivala badugula. Eta hartara, aste bukera hontan ere, hainbat proposamen luzatzen dizkigute, eta horietako bat igandeuntakoa dugu. Txinaio konpainiak atxaldeko seietan kolizearetoan igandean bere ekoizpena, menpe izeneko lana baitu taularatuko. Arantxa ideder lankidea Txinaio konpainiako lagunekin solasteko aukera izan du eta entzungo dugu bere ala ba, izan dako solasaldiaren eh, pasarte bat. menpe deitzen da ikusgarria. Bidai batetaz, ari da. Bidailaria, bris, mingolo deitzen da. Ça parle d'un voyageur. Le, le voyageur, c'est moi. Kongotik, etorria, Euskal Herria arte. Bizipen gogorak, dantzaren bidez, erakutsi nahi izan ditu brisek, batit alzuet, txontxongilo lanetan, ari delarik, bigizonen arteko topaketa bat dugu hemen azkenean, menpe ikusgarria. Musikaren garrantzia ere aipatzen alda, sanok baitu, hemen musika ustartu ikusgarriari, bigizonen eh, lanari, eta biziki ongi ustartuz gainera ikusgarriaren espiritua. Eta azken begirada, manes fusena izan da, taula zuzendaritza lanetan, C'est vrai que je suis ici, je suis en Europe. C'est pour cela que j'ai dit que ici, je me retrouve avec ma culture. Parce que ici, c'est parce qu'à un moment que j'ai parlé, chikulu, chikulu, chikulu, ça veut dire euh, la tradition. Ici, il y a la tradition. Ils respectent la tradition. Donc moi, avant que je puisse commencer à construire quelque chose. chikulu chikulu tradizioa, berak dion bezala. Briz, bere historioarekin etorri da, gabe emengo oiturak Ta lenotxo, ta zonzeno, ta kuleno txikulu txitxi. Txikulu txango na beno, na beto tusai. Ta txita beno muntu moshi. Ambe tala mamba, tala fufu, mbeko tala pena mkwini Nkwini yango, ninge, ni beno, ena membe, eka. topaketa e, brisekin, nola hmm. pasatu da zazkinean hor ikusten da zuen arteko topaketa bat dela ez. Aha. Duela urte bat eta erdi, zagutu gira hegeman, uh, e, jurne europeen de metiedar, kanbon, karaban arten, karaban art kolektibokoa bai naiz. Orkesten nintzen ere lana, mm -hmm. txontxongiloak eta bat nuen bat eta Bera eta Valeri pasatu dira, eta Maiela, egin Eta, hola, ezagutu gira. Ba nuen Facebook bat, begiratu du nire lana, eta gero... Eh, Ama bost egunen buruan... Um, galde egin zautan... Eh, hala, zerbaiten egitea, mhm. ea gogoa nuenez, eta aski fite, gira. Mhm eta gure abia puntua zen uh, eh, belzena, eh, liburu bat, mhm. eh, kepa erburua ola idatzi duena. <clears throat> eta hortik hasi gira. Mhm. Ni hasi naiz marrasten eta marrasten eta eta ez lortu dugu forma bat, proiektu bat, marrazkiz, berak bazuen uh, koreografia bat, eta ni hasi naiz pixkanaka dena eraikitzen eta hola pixkanaka sartu gira bai dantzan eta ni aldi berean uh, arte plastikoetan. Mhm. Eta zure dantzan pixka bat, gero? Hori da, Azkenean. bai. Uh. Manes beraz uh, eh, antzerki ikutik elduden uh, eh, pertsona bat, hor uh, beste mundu batean sartzen zira, galdegin dautzute parte hartzea, beraz, haiek muntatutako proiektu batean, dantza, txontxongiloak, bo, antzaz lana ere bat aurre erdian, nola, nola egiten lan hori? Gure ofi, ofizioak uh, galdetzen duen bezala, aski simpleki, hau da, berez proiektu hori, e, batit eta brisen proiektua da aspaldi untan, hainitz eh, garatzen duena bai eh, beraz eh, iz, e, hizkuntza hori eta dantzarena. Enelana izan da afera hortan eta sorkuntzaren bukaera alde hortan e, kanpoko begira da baten lanan baitan eta e, albezain bat irakurgarri izan dain e, publikoaren zat. Eta nola egiten den, be, simpleki antzerkidearen eh, kodigoekin, beden nik eh, hola lan egiten dut, eta helburua da eh, kodigo horiek lotzia, e, jendeak hori de ikusten duenean, bai dantzaren, dantza horrek kondatzen duena, eta bai txontxongiluekin egiten den lotura hori agerian ustea. Ne arrêtez-vous, Vici, serviço, serviço. hor eh, trukaketa ipatzen urarik e, eh, izan dira, duztuki ezakit kulturalki edo berba gauzak ulertzeko elgarren artean, bere historiari begira eta? Bai, bai, bai. Biziki, bai, gure artean eh, uler, uler araztea biziki luzea izan da, bai. egia. Bai. <laughs> egia. bai, bai, bai, bai. Baina mm. nintzen esgarria? Mm, ah, bai, biztana, bai. Hortako, bai, atxiki dugu. Eta hor, azkenean lortu dugu zerbait, eh, be... Eh, bien arteko izkuntza bat, bai. hori da, menpe. Hori da, zuen izkuntza, azkenean bien uh, eh, aheman bai. horren uh, izkuntza. Bai, zuen bidez, dantzaren bidez, uh, uh mhm. -huh. bakotxak bere mundua batxinaio konpainaren eskutik, erranen dugu egan eh? deuntan, miarritzeko kolize aretoan ikusi izango duzuela menpelana atxaldeko seietan. Eta igandean eh, menpelana erakutsiko badute, larun batean huts teatroak bere birarekin eh, segituz, bere azken tu, usta du taularatuko kolizearetuan ere. Iuntzeko sortzi terdietan eskainiko baitute etxekoak antzarki obra. Izan ere, lan berri unekin, Anderlipus antzerkigileak, berak bizitako esperientzia batetik abiatuz, Jon Gerediagak idatzi duen maili eta mamaduren arteko maitasun istorioa digu taula gainera ekartzen. Anderlipusen erranetan... E, bi gauza nahi genituen ikutu ez da, Gerediagak eta biok e, alde batetik e, bueno, kritika bat, e, absurdu horreri ez da, e, Eh, legeek, e, e, mugek edo herri bakoitzak ezarre ditugun ostopo guzti horrei eta lege guzti horiei maitasunaren aurrean ezartzen ditugun lege horiei kritika bat. Baina gero baita ere hori pixkat erresa iruditzen zitzaigun eta pentsatzen gendun baita ere behar genula gutaz, e, gugandik e, atara zerbait, ez da, eta bueno, E, orain ja ikusten ditugu geruagota famili gehiagotan edo etxe gehiagotan kanpotarrak, ez da? Eta orduan hortaz nahi nuen itzegin, zer da kanpotarra eta zer da etxekoa, edo zerke egiten du bapatean zerbait ja etxekoa izateak, zerke bultzatzen gaitu zerbait e, onartzera, ez da? Mama du, baina ze zen da hori? Mapirea, mama du. Beltza alta. Ba, bai, beltza da eta edeza. Eta ze? No, ez ez, niri oso ondo iruditzen zait, baina herrian ez dakit berdin hartuko duten. Beltza! Ba, etxekoen artean, Maika Etxekopar, Par, Javier Barandiaran, eta Christian Etxaluzekin batera, Ander Lipus ere ikusi izango du. Maika Etxekoparrek dion bezala. Eba, bai, oso talde, nola egan, eta gira agian ez dakit, adin desberdinekoak eta euskara desberdinekoak eta bai oso talde desberdina eta denak gero denek eh, osatu behar ginuen eh, desafioa hori ginuen familia bat osatu behar naiz eta ez ber zentuak izan ez ber euskara <laughs> ez ber adinak bai eh, gutxi gora bera egokiak dira gure pertsonaien jokatzeko baina gero nola egin familia bat bilakatzeko hori diotenaz ikusleek momentu absurdoak tristeak politak eta garratzak ere aurkituko ditu baina ez dezagunantz historiaren atzean, ba, maitasun historio hori dagola eta espero du jendeari maitasun historio hori iristea, ez da? Nola litekeen maitasun historio batetik alako zailtasunak egotea, e, ba, ez dakit, e, hori maitasun hori gauzatzeko, ez da? Zein punturaino iritsi garen gu gizakiok e, gauza horiek e, e, gauza horiei prezio bat jartzeko eta diru bat jartzeko eta mugak jartzeko. Beraz, e, espero dugu jendea unkitzea. <laughs> Bagoan hartu etxekoak eh? lana ez baduzu ikusi, baduzuela oraindik ere aukera, miarritzen huts eh, teatroak taularatuko baitu, larun batuntan obra, iluntzeko zortzi terdietan kolide aretoan. Kultur alea Ezken dira, kanta batzu nituenak aspalitik, fe, musikak batez ere nituen aspalitik, eta, eta hori, lehenik egin dut hori, niretzat, eta beraz etxean egiten dituzuen gauzak eh, maketatzen duzu bakarrik ideiak batzutan beste irakusteko edo beste batzutan zukzeuk eh, egiteko gero. Eta hasi nintzen eh, gitarra bat ezartzen eta hotz bat, eta gero basuak eh, gehitzen neuk, eta gero bateriak nahi nituen gehitu eta hasi nintzen programak eta egiten ikasten hori egiteko etxean ere nik neuk. Hori nire ideiak, ideia zen biskat burutik pasatzen zitzaidan guzia eh, gauzatzea, ez azken finean ez izatea biskat pixkat eh, araroa da idei bezala, baina nahi nuen diakin ere eh, zertaz gain nintzen eh, bakarrik eginez. Mhm. Ez kalitatean, ez, ez dut egin nahi diakitea banekien jotzen eta, baina zen pixkat diakitea zer atelatzen zizelan benetan eni. Eta izan da piskat urte bat edo bi urte nahiko galdezka ebili naiz nire buruarekin eta zer egiten nuen eta, eta noren nintzen dit, bakotzek dituen galdera hauek. Eta azken finean nahi nuen nik ikusi ze, se, se, mutako, se mutako musika eginen nuke, bakarrik egiten ban, eta mhm. horretan hasi nintzen. Eta gero maketak hola egin nituen, eta txikitzeko maketaren eh, mami hori, behartu sentitu naiz egita berriz diskoa bakarrik, zenta iduitzen zitzaidan eh, diskaren mamia justuki zela bakartasun hori, eta, eta beraz hori zen alburua. Baiurgiek izan duzue, bere azken eh, proiektuaren arira kontatu digunaren adirazpentsu bat jarri dizuegu, gogorarazteko e, gaur entzuna izango duzuela akustikoki bere lanaren defendazen izanen baita atabal aretoan gaur gaueko sortzi terdidati goiti. Berekin batera, beste proposamen zunbaitzu ere izango baitira, Gazamanz Jotape Loian eta Petra Taldeak ere izanen baitira bagaurko kontzertuan. ez esperrantza Populua inkulato prezantza Nazionez iberra Martxuen hamasortzian, ostiale gaian, beratzunetan, maureko jai alaian, kantaldia. Zazpi urte badizu Buhame handeiak, altzukutarrak eta kortxikatik, larku jitaldia. Txartziak aintzinetik salgai, ama bost Maulen, Sibioko Botzian eta Siberobio saltegian Atagatze eta Dona Pauleko turizma buleguetan Eta Don Garaziko irureiko igatian Martsoaren emezortzian ostiral gaian, behatzionetan Mauleko jaialaian, kantaldi diozu? Airo xantzia hor lania, no? Iruleiko ihatiain aldeko kantaldiain prestatzen haini, zetziria zure bozain berotzen asia katiali. Ba, ba, eta bestiak ere ari ditzaizke funtsian, eh? Bat, menditajak, kantiruki taldea, pilpil taldea, idoi eta zabaltza, xendarineko izpak ordean, eta katialin indaburu. Martxoaren hogoian, igandez, arratsaldeko lauetan, Donibane Garraziko Eliza Berotuan, iruleiko ihatiaren kampainakari. kanpainakari, Ale, langileak prest? Golo, golo! Irulegiko irratian gure herriaren miraina Zugabe laikea biharri To, ez da bate gaizki oizu? Bazken ba, bi proposamen hauekin geratzen gara gaurko kultura talean, entzun baituzue alde batetik, siberoko botzaren alde izango dugula gaur emanaldi handi bat mauleko jaialaien buame handereak altzuko eta raketa larkutsi taldeak entzun izango baitituzue gaueko behatzietatik goitigoan hartu, ama eurotan duzuela sarrera eta ama bi urtetik berako entzako doainik izango dela. Eta bestalde ere ez dezaguna antzigandean irulei Euskadiko irratiaren aldeko kantaldi eder bat izango dugula. Elizan izango duzu eh, orduan itzordu atxaldeko lauetan. Ama euroren truke, pilpil, kantiruki, menditarrak, katxalin indaburu, zehag idoi eta peio zabaltza eta sendarineko aizpak entzunari izango baitituzue. Ba guztia esan da, nealdetik besterik ezentzule, asteburuan izan ongia jo. Begiko dira gandien bora hotzan Merdin kontsumin ezaken Mainia gozo artean Itxaso gurun batetan Iru galturi Uda berriko euritan Lago bizten ikusiz Osaba komertzian terin ez nuen izan abana Pian horik ez egoen Bizi nintzen etxe hartan Neskatzen puntia fina Ugako arratxaldetan Ego sario santua Neguko gela hotzetan ez baine gordetzen dute, ez bain guztien guztoa, desiozko hotzikara, etxipenaren tamalez. Gauak zelatan da gusa, kontzientzian bildutxi, badoa zortu geldia, gogorapenen egalez gimen bizigera ez dugu ezer eskatzen itxasontzia astiro kaiatik ari dauntzen antiak zintzirik daude argazkien paretetan karta bat iratziko du norbaitek erantzun bezan bakorota kanelaz Sukartutako ametxetan Algarak entzuten ziren Abanako puntetxetan Abaniko dun mulata Gauari haize egiten Musiken naire nagien Odola erretzen zuten jaio ginen bizigera, ez dugu ezer eskatzen. Eman zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Gibeletik goalak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat nehoren behar. は見てはったってぎやしねえ輝いてえす Uber, se mi devo fare i non di tocco, che non c'ho. Per la stiana mi dico vai tu. Oh, c'è, c'è, c'è. Kultur alea.